Բարև հայրենակիցներ, այսօր մենք կշարունակենք մեր զրույցը Եղիշեչայանցի Երկիր Նայիրի վեպի մասին։ Վեպում կա այսպիսի մի հայմատություն. Ձիերը քարացած նիոբեների նման տեղում մնացին։ Հեղինակն իրիսկ ակնարկած նիոբեն է, զավակներից զրկված մայրը, վերածված արդյունք դարձած քարի։ Սակայն դա չի նշանակում, թե նա մոռացել է իր զավակներին։ Հետագայում Չարենցը փորձել է որոշ շտկումներ մտցնել վեպում, սակայն դա համարել է անթամահատություն եւ հիմնականում թողել այնպես, ինչպես կար։ Գուզիկի մեջքը երեսմանը միայն կշտկի։ Չայենցի այս արտահայտությունը եւս տարակարծիք բացատրությունների է ենթարկվում։ Գուրգեն Մահային մի առիթով հարցրել է. Ինչու այդպես գրվեց երկիրն այրին։ Այդպես գրվեց։ Ես մեղավոր չեմ, պատասխանեց նա։ Գրականագիտության մեջ կարծիքներ են հնչել այն մասին, թե ինչպիսին գլներ վեպը, եթե գրվեր ավելի ուշ շրջանում։ Չայենցագետ Դավիթ Գասպարյանի կարծիքով այդ ժամանակ կգրվեր միանգամայն այլ սկզբունքներով։ Գեղարվեստական առումով երկիր նայրին միանգամայն նոր խոսք է հայ պատմավիպասանության մեջ։ Նոր է պատումի եւ ոճը, եւ լեզուն, եւ կառուցվածքը, եւ հերոսների կերպավորման արվեստը իր էությամբ եւ գեղարվեստական սկզբունքներով ավելի հարազատ է 20-րդ դարասկզբի եվրոպական մշակույթ չափանիշներին։ Հեղինակն անկողմնակալ է իր կերտած հերոսների եւ նկարագրած դեպքերի նկատմամբ։ Դրական եւ բացասական հերոսներ չի ստեղծել։ Նկարագրել է մարդուն, իրականությունը, պատմական իրադարձությունները։ Եվ պատահական չէ, որ այն ահրելի տարբերություններով հանդերձ հայմատվում է այնպիսի գլուխգործոցների հետ, ինչպիսիք են մուզիլի մարդն առանց հատկությունների, Կավկայի դղյակը, Հաշեկի շվեյկը եւ այլն։ Գրականագիտության մեջ նշվում է, որ Գոգոլի մեռած հոգիները եւ Անդրեյ Բելու Պետերբուրգ գործերը որոշակիորեն ներշնչել են Չայենցին իր այդ գործը սկսելու համար։ Երկիրն այրի վեպը մեծ ազդեցություն է թողել հետագա գրողների վրա։ Բակունց, Մահարի, Թոթովենց, Մնձուրի, Շահնուր, Գրիգոր Արտուրինին աղերսները տեսնում Շահնուրի նահանջը առանց երկի եւ Չայենցի երկիրն այրի վեպերի միջև։ Վեպի մասին տպագրման պահից սկսած տարբեր կարծիքներ են հնչել, իրար ամեն ժուհակասական։ Մարիետա Շահինյանն այն համարել է էպոս, 3 լրիվ ցիկլով։ Շահինյանը դիտողություններ է անում բոլշևիկների կերպարների անլիարժեքության կապակցությամբ, ընդգծելով, որ բոլշևիկ Մարուկեի կերպարն ավելի թույլ է կերտված, քան դաշնակ Մազութի համոյի։ Սուրեն Աղաբաբյանն այն համարել է պամֆլետ, զայրույթով լցված ելույթ, ազգային արժեքների անվերապահ բզակազերծում եւ դառը հեգնանքով գրված գործ։ Հրանտ Թամրազյանի կարծիքով երկիրն այն երգիծական բազմաթեմա վեպ է, որ կենցաղային ու սոցիալական երգիծանքի հետ միասին բարձրանում ու հատկապես ընդգծվում է քաղաքականը։ Բոլոր քննարկումների առանցքում Մազութի համոյի կերպարն է՝ տարաբնույթ որակումներով ազգային մակաբույծից մինչև հեղինակի խոհերի գրող ու արտահայտիչ եւ մարտիրոսված հերոս։ Մեր կարծիքով Եթե վեպի առաջին եւ երկրորդ գլուխներում նուրբ ծաղրով են ներկայացված Մազութի Համոն, Վարոդյանը, Բժիշկ Սերգեյ Գասպարիչը, ապա հեղինակը չմոռանալով մազութի համոյի աչքերի հուսահատական պարտությունը հետագա շարադրանքում մարտիրոսացնում է նրան համոյի գլխավերևից կախված ցուցանակն ինչու չկարդալ միացյալ հայաստան անկախ նայրի այսինքն կախաղան է հանվում ազգային երազը եւ հատկապես դաշնակցության ազգային երազը հենց այս երազի դագաղն է որ վեպի երկրորդ մասում գավառացի վարժապետը այսինքն Չարենցը տանում է թաղելու որպես նվիրական եւ սիրելի մերել։ Երկիրն այրին իր բազմաշերտ քաղաքական ենթատեքստով դուրս է դասական վեպի չափանիշներից եւ այսօր էլ արդիական է։ Գրականագետների եւ ուսումնասիրողների քննության առարկա, որոնք միանգամայն նոր տեսանկյունից են վերլուծում այն։ Ազատ Մաթյանը երկիրն այրին բնորոշում է որպես սեփական պարտության ցավից ու ամոթից ազատվելու դեղատոմս, որը հեղինակը գրել է իրեն։ Վեպի ողբերգական հերոսական տարբերակը նա համարում է մահվան տեսիլը։ Աշոտ Ոսկանյանը վեպը համարում է հասունության հասած զավակի վերջնական հրաժեշտ, որով ավարտվում է տաղ անձնականի մնաս բարովը։ Ավելի յուրահատուկ ընդհանրացման գալով Վահրամ Դանելյանն իր ինչպես ընթերցել կարսը որպես վեպի տարածություն հոդվածում աղրեսներ է գտնում Չայենցի երկիրնայրի վեպի եւ ազգությամբ թուրք Օրհան Փամուկի Ձյունը վեպերի միջև։ Երկուսն էլ պատմական Կարս քաղաքի մասին են, եւ Փամուկը եւ Չարենցը նկարագրել են հին եւ նոր քաղաք, փողոցներ, հիշարժան վայրեր, երկուսն են գծել են Կարսի փոքրությունը, քաղաքի կարևոր շինությունները, փողոցի անունները՝ Լորիս Մելիքով, Աթաթուրք, երկու վեպերում էլ կան դրոշ անունով թերթեր։ Եղիշիչայինցին անվիճորեն կարելի է դասել այն գրողների շարքին, ովքեր արավելագույն թվով գաղտնագրեր եւ ծածկագրեր են գցել իրենց ստեղծագործություններին։ Դրանք մեծամասամբ գաղտնազերծվել են։ Հիշենք падգամը, որ եւ Չայենցի մոտալուտ մահվան պատճառ դարձավ։ Ըստ Ակմենիկ Նիկողոսյանի, գաղտնագրեր կան նաեւ երկիր նայիրի վեպում։ Դրանք շեղ գրված բարեր, արտահայտություններ ու նախադասություններ են, որոնք իմի բերելով գրականագետը ստացել է ֆուտուրիստական տրամադրություններով գրված պոեմ։ Տարբեր բարբերություններում այդ արտահայտությունները ամբողջանում են, դառնալով իմաստաբանական խմբեր։ Գուցե դրանք Չայենցի վեպն ընթերցելու նոր բանալներ են առաջարկում։ Անթադ կրկնվում են Արաքել, Արաքելոց, Արաքյալ, 12 Արաքյալ, 11 Արաքյալ բարերն ու արտահայտությունները։ Պատմությունից հայտնի է, որ Մազութի համոյի հոր անունը Արաքել էր։ Սա իհարկե ավարտուն եւ վերջնական դիտարկում չէ։ Բերենք մեկ փոքրիկ օրինակ։ Արաքելոց, 12 Արաքյալ, Հուդայի, 11 Արաքելոց, Մշեցի Թաթոն, Գոդորած, Գոդորած, Գոդորած, Բերթը Վարդանի կամուրջ Արաքելոց եկեղեցին, օրը կգա եւ նոյից կելնե կհառնե մշուշից նայյան ոգին Արաքելոց եկեղեցում։ Այսօր հնչում են այն կարծիքները, թե ինչպեսին կլիներ վեպը, եթե այն գրվեր ավելի ուշ կամ ժանրային այլ տեսակի մեջ։ Ընդհանրապես, գրականագիտության մեջ կարևորվում են կենսագրություն եւ ստեղծագործություն, աշխարհայացք եւ ստեղծագործություն հարաբերությունները։ Չայենցն այն անհատականությունն է, որ անընդհատ ձգտում էր նորին, դրա վկան ստեղծագործական գործնեության անպարագից ուղին է, որը չի տեղավորվում որևէ իզմի ժանրային սահմանափակման մեջ։ Նա ինքն է ստեղծում ուղություն, գրելով 16 տողից բաղկացած պոեմ, տաղարան, պոեմանման վեպ։ Նոից անդրադառնանք արտի գրականության մեջ ճանաչվող մի կարևոր խնդրի՝ տեքստի վերլուծությանը։ Չկա ավարտուն տեքստ, եթե անգամ այն գրվել է 100 կամ 1000 տարի առաջ։ Յուրաքանչյուր ընթերցող մասնակից է տեքստի գրմանը։ Եթե ես երեք ընթերցել եմ երկիր նայիրի վեպը, այն նույնից է գրվել եւ վաղը նույնից կգրվի։ Հենց սրանում է արվեստի անմահ գործերի գաղտնիքը։ Երկիր նայիրի վեպը պատմակղական բազմաշերտ վեպ է, հեղինակի ոգու քարտեզագրում, նաև սթափության ճիչ։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն ուշադրության համար։